Petere ya kabiri esura ya kashatu Abagonzibwa egina baandikire barua ya kabiri ekiongendere iro mbaruwezo zombiri nikubasimura emitima yanyu etaina mubulyalya au nimba ijukya muijuke ebyentu mwaza bagambire ebya barangye batakatifu barangire amo no muwango gwo mukama maramu mulukozi mubanze manyo kuombiro byamaereruka alijaba shekini barura nibasinduka bunyama bwabo nibagamba bati kayaragaine kuija mbwenwa abai manya kwema batatenkuru witwe bafuire ebintu bitura okwo bikali kwema enseto nziru nibanga mazima mze mumanye okweira ruwanga yangire igurulika bao enseka rugo maize malani mu yarabire kandi akigambo kya ruwanga ense ya beireliyo ekamirwa omutungwa gwa mezi ya wao kyonkai igurunense biliyomwa akigambe kyo kyonene bikazibwe okulemwa kugoba kirokeiramu olwabantu abatati na ruwanga balisirikibwa abagonzibwa mutali anga mazimaga uko ali mukame kirokimo nikiigane emyaka rukumi 10 n'emyaka lukumi neigane kiro kimo ekyo mukama yaragaine takikerereize nkoku abandi bali kulenga ekiryo wene na yegumisirize inywe enshonga tali kuenda muntu wena wena kafu akubi nagonza abantu bona bechuze ekirekyo mukama aliziraho kirija nko mushuma igururiwaho nilihinda muno enyanyinyi izoba e nokwezi bilisosotoro muliro kandi ensi nebikagirimu yona birihya nabiyo bihuweho ebibiona kabira ababiri byo kuwaho bityo mulebo ko muliragirwa baba takatifu maraba likutina ruhanga omuntu wazazani mulindirire kirekyo mukama aliziraho barani muramiriza ekirekyo kya ruhanga katigoba akirekyo igururiri yali uweho kandi enyanyinyi okwezi izoba nebindi nkebyo birisoso turumuliro kuondera okoyaturagani size itwe tulindirire igulweliya nensempya mbali obugorogo kibutuula arwekyo bagonzibwa urumtegereeze ebyo mute mwamani abashange mutaina kamogo anga katalizi mara mwine mirembe mumanye okwobwe gumisiriza bomukama waitu nikuo kulokoka kwaitu nikuo na mulumna waitu omgonzi bwa Paulo yabandikire kuondera obumanyibwe oboya tungiru umbaruwazezo na niko ali kugamba atyo umbaruweza alimu ebigambe ebindi ebiri kuguma kushoboka ebyabafuera nabali kuyuga yuga bayindura kweretera kusirika nkuoko bagira ebyandike ebindi Arwekyo na inywe bagonzibwa nkokwa makuru ago mushangirwe ni mugamanya kwemakara muelinde obwabe bwabantu babi utakubabi samuka rugamba limukwatire mweyongere kugirekisha no kumanyo kama maro mulokozi wetu Yesu Kristo ekitinwa kibekya wenene mbonu neire iliona amina